Nga fundi kjo kënga, se kështu do jetë. Po, kur fillon është ja maji erdhi, pas kur mbaron. Ja maji iku. Përsëri. Ashtu do ishte më mirë, do kishte kuptim. Mhm. Gjithsesi sot është e hënë, data 30 maj. 30 maj. Unë mhm. po ju them këtë sepse sot do hapim një lojë të re. Oh. Në oh. klubin e mëngjesit, po. Oh yeah. Ka rëndësi për këto. Analet e historisë radiofonike, ku di unë se çfarë quhen mm. Po do jetë kënga um, Do jetë loja me, me sample um, E keni parasysh me sample-a Sample-at Jo, samplat, mm, samplat. Jo? Na shpjego se do ta kemi parasysh por. E mirë. Gjuhët shumë këngë, shumë këngë, shumë këngë marrin sampla nga këngë të vjetra. Po. Mhm. Këngë të reja që kanë një mm. një moment aty që të kujton një këngë të vjetër. Tam. Ai quhet sampling kjo, do të thotë okay. marrsh diçka ashtu. Unë do i luaj këngën e re, unë do i luaj këngën e vjetër. Origjinalen, ju do të gjeni se kush këngë ka marrë nga kjo. Okej. Okay. Më kupton? Okej. Okay. Është është shumë e bukur. Mirë duket po, si fillim. E, shohim. Po pra. Prandaj tash po më gjeni jo, jo, shumë jo, gjest dhe. I ka hyrë, i ka hyrë studim me vetë. Shiko, shiko ça ndodhi për shembull. Unë kam uh, kam nxjerrë Oltën këtu mm. në kompjuter mm. dhe kur unë kërkova për Oltën në Facebook, në telefon, Olta ishte kërkimi im i fundit. Ah. Që pak të në kërkova që atje Ajo është Po, po, po, po, shumë do të në Edhe deri këtu jemi okej Këtë e kemi zbuluar të gjithë Po Atëherë, te cila foto e Oltës do të like unë Ku të dush Tek njëra Okej. Okay. Tek ndonjëra që nuk ke bërë like. Po një sekond duhet të jetë një foto që e ke hedhur ti Olta, mos jetë foto që e ka hedhur dikush tjetër. Ë profilin e kam hedhur vetë, edhe Olta Reka feeling fantastic. Po. Okej. Okay. Ku feeling fantastic? Në këtu ku është goca. Po. Ka luftë. Ja e bëra like. Okej, okay, perfekt. Tani shikojmë këtë foton e gocës nëse e bëri like. Do një refresh Ja. O je je. Okej. Mm, mm, mm. O jeri do na frymëzosh për sot. Patjetër. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga një politikan francez, Georges Clemenceau dhe shprehja është kjo. Duhet të dimë se çfarë duam, kur e dimë, duhet të kemi kurajon ta themi Kur e themi, duhet të kemi kurajon ta bëjmë. Ew. Ew. Pak i gjatë, por po, do të thonë se po, do të thonë se do gjatë i. Në gol je gati për motin. Gati jam sigurisht. E dëgjojmë pra. Nuk e di t'i besoj apo jo syve, po qenka 26 gradë në këtë moment. Mund t'i besosh wow. se 31 ka qenë shtunën. Dhe të mendosh që 27 është maksimalja për sot dhe vetëm 5% janë shanset për shi. Sot do jetë vetëm diell për vërtetë. Po nesër? Po java si është nesër. Edhe nesër 28 është maksimalja Lori, 17 është më e ulta, 3% janë shanset për shi dhe shiu nuk duket gjëkundi deri nga data 12 qershor. Oh, oh, fantastike, grandioze. Faleminderit. Grandioze apo smolioze, nuk e di. Ehm, do na duhet të shiheni. Jam këtu. Okay. Tek uh, lulja e mbyllur. Dëgjojmë edhe se cila do të jetë kënga e ditës për sot në klubin e mëngjesit dhe pastaj kthehemi mbas pak me më shumë këtu në Club FM 104 sot. Kjo është kënga e ditës. Dita e lojës me Sempla. Mëngjesit. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1431, ndërroi jetë në moshën 19 vjeçare duke e djegur në turrën e druve Jeanne d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare. Në vitin 1574, Henry III bëhet mbret i Francës. Në vitin 1848, William Young nga Baltimore, Maryland, fitoi patentën për frigoriferin e akulloreve. Në vitin një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë, ora e famshme në Westminster Big Ben rreh për herë të parë në Londër. Në vitin 1896 ndodh aksidenti automobilistik i parë në New York City. Në vitin 1911, Indianapolis zhvilloi garën e parë të distancave të gjata me makinë. Ray Harroun ishte fitues me një shpejtësi mesatare prej 74.59 kilometra në orë. Në vitin një mijë e nëntëqind e trembëdhjetë, nënshkruhet Traktati i Londrës i cili i jep fund Luftës së Parë Ballkanike. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e dy, Memoriali i Lincolnit u vendos në Uashington, DC. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë, u përurua shtypshkronja Mihal Duri në Tiranë më e madhja dhe më e rëndësishmja, ku shtypeshin pothuaj të gjitha botimet shqiptare deri në vitet një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë, Carl Dean martohet me Dolly Parton në Ringgold në Georgia. Në vitin 1981, për herë të parë u prezantua kompakt disk. Në vitin 1982, Spanja bëhet shteti i 16 i NATO-s dhe shteti i parë që bashkohet me aleancën që nga anëtarësimi i Gjermanisë Perëndimore në 1955-ën. Në vitin 1985 erdhi në jetë këngëtarja shqiptare Miriam Cani. Në vitin 1996, Andrew, princi i Britanisë dhe Sarah Ferguson i japin fund martesës së tyre dhjetëvjeçare. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë, një tërmet i fuqishëm goditi Afganistanin verior duke vrarë deri në pesë mijë veta. This is Club FM 100.4. Kishte trafik? Në tetë jo. Oh, super. Unë prisa që të kishte që në tetë, po nuk kishte. Po ti je çuar herët. E kam mundur, po. Po po s'mund duk herët teta. Jo, të mendosh që e marrin më me nge njerëzit. Po bra. E ndoshta e ka kapur më vonë, me thënë. Mm. Trafiku, kështu që e munda. Shumë mirë. Dolëm në në rërë, Olta. Bravo. Siç e thonë. O knoqëm. Mm, mm, po. Jo, ishte mirë, ishte ishte ishte vërtet mirë, të shtunën. Për një kështu. Frynte pak, po ishte. Kishte okay. shumë njerëz? Jo, jo dash, po kishte mjaftueshëm. Më në fund se u bëkoi gjatë. Dhe e mbaj mend për shembull se vjet për herë të parë që kemi bërë një ditë plazh, mm -hmm. të vogël, madje ke qenë ti, kemi qenë kemi qenë bashkë në familje. Po, po, në një maj. Në një maj. Ka qenë një, ka qenë tre. Datën 1 qershor. Po. Mm. Kur i bie një? Të mërkurën? Të mërkurën. Mërkurën një. Oh. Mm. Hap uh, Erioni atë. Çfarë hap më? Parkun e fëmijëve çfarë? Këndin e lojërave. Këndin e lojërave. Këndin e lojërave. E mirë. Ka vënë edhe fotot e para, s'duket keq. Jo, mirë duket kështu. S'kam parë asgjë me thënë të drejtën. Madje komenti i parë thotë edhe të verbrit e ndjejnë ndryshimin mm. tuaj, por qorrat e shupit kurr. Oh my god. Ky është komenti më i bukur që kam dëgjuar ndonjëherë. Jo, jo, jo. Më vjen mirë që të verbrit e ndjejnë ndryshimin. Po jo, puna është që duhet parë nga afër thonë. Të paktën popullsia e verbër është në rregull. Po. Ne pra do kishim. Oj. Mm. Shumë i egër ky. Shumë i egër. Kush është që komentuesi? S'e di, ka ca iniciale VM. VM. VM. Ehm, gjithsesi, është po vjen pra, po vjen. Më në fund po vjen vera. Më në fund. Ëh, se na kishte marrë malli. Edhe jam uh, jam gati tani edhe për këtë stinën e futbollit që na pret, nuk e di çfarë, mm. shumë i entuziazmuar për këtë. Nuk e di kush prej jush e pa ndeshjen të shtunën në mbrëmje. Sa rrit. Unë dëgjova vetëm. Sa rrit do ndeshja se ishte ishte vonë për finalen e Champions League-s. Unë kam dëgjuar plot. të bërtitura. Mm. Se i guaj tani. Penaltia, njerëzit Pa e humbi penalti ai. Mhm. Po tani kush është gjynaf? Atletico. Atletico është po, gjynaf. Po. Mhm. Atletico se shkoi deri aty. Po, po gjithmonë humb si. Po shkoi deri aty. Po të thotë që shkoi deri aty ti më jep Lori. Do ketë do do të vijë një ditë Lori, kam thënë do të bëjnë që dy skuadra të dyja fitojnë. Me Rokin. Me Kairi? Me Rokin si si ai dyluftimi Rokin me ah. atë Rusin. Ti je me të me të voglin. Me të voglin, që bën stërvitje me dërrasa. Mm. Bravo, bravo. Bëj stërvitje me dërrasa ti. Unë do dëgjoj Halo nga Beyoncé në klubin e mëngjesit tani. Se është shumë Halo, Halo.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 Ai ai ai. Ai ai ai. Jeri ka tani një histori të vogël nga Rusia. Rusia, bëhet fjalë për një çift. Është shoqëruar uh, ah. madje edhe me imazhe. Mm -hmm. Është një video, po. Mm -hmm. Ata kanë zgjedhur që të kenë një kafshë në shtëpinë e tyre 23 vite më parë dhe kanë vendosur të marrin një ari të vogël që ishte vetëm 3 muajsh dhe e kanë quajtur Stefan. 23 vite më parë. Po, sepse tani u bënë 23 vjet që ata kujdesen dhe mbajnë në shtëpinë e tyre një ari që është rreth 140 kg tani, sepse kur ishte 3 muaj ishte shumë i vogël, Por tani që është bërë 23 vjeç, peshon, ka një peshë shumë të madhe. Shikoj këtë zotrin që luan me ariun. Atëherë partnerët janë Svetlana dhe Juri Panteleko, të cilët kanë vendosur që të kenë në shtëpinë e tyre një ari. Dhe çfarë është më e bukur, është unë po interesohesha pak se me çfarë ushqehet mm. Stefani mm. i vogël mm. apo 23 vjeç. Stefani i vogël, 23 vjeçar, 23 vjet ari nuk quhet më i vogël. Po tani jo. Ja. Uh, ai Blendi ha 25 kg peshk në ditë. Aha. Uh -huh. Gjithashtu ha shumë 23 kg peshk. 25 kg. 25 Aldin 23 kg. E shoqëruar kjo me shumë perime dhe me shumë vezë gjithashtu. Oh. Vezë, perime dhe peshk. Po. Ha, ariu. Mhm. Mm shumë keq që ushqehet. Shumë mirë. Ëh, uh, është ajo, më shikoj, kjo video është fantastike në fakt. Shumë e bukur. Madje ata kanë përshtatur edhe shtëpinë e tyre, sepse po pra. fillimisht kishin një shtëpi të vogël, më mm. pas me rritjen e Stefanit kanë filluar të zgjerojnë dhe shtëpinë e tyre. Domethënë ariu jeton me ta. Po pra se po shikoj, është në mm. sallon duke parë televizor, po. është në kopsht duke luajtur me ta, domethënë mhm. gjithandej Ariu mm. është prezent në në shtëpi. Madje madje kur uh, zotria uh, sheh televizor, edhe ai shtrihet në divanin përballë tij edhe shohin të dy televizor, televizor. rahat rahat. Ah, po. po kur është me nerva bëhet? Nuk e di. Nuk e di Lori. Po që nga imazhet, është është shumë e bukur. Bravo i qoftë, mban një ari të madh në shtëpi ashtu. Bravo i qoftë. Nuk e di nëse. Ore, bravo i çfarë guximi duhet të guxim. Zgjidhja e duhur e po, fjalëve, po. po- çfarë guximi duhet të kesh? Ai është zakonshme. Po, është shumë i bukur. Ajo ngjan shumë i butë. Mhm. Do të mësuar, po, nuk e çjerr. Tani ata e kanë marrë atë stilin e Leonardo. Po, e kanë rritur vet. Duke u rritur në një ambient të tillë. Kjo është shpreha. Ta marr një ari ta rris vet. Dozën e me topa. Okej, super. Faleminderit Jeri. Të lutem. Uh, Joseph Selva tani me Paradise në klubin e mëngjesit ora 7:32 minuta. Ju jeni me Club FM në 100.4. Afternoon Cause babe these questions what's forever I can see no Hello. Mirëmëngjes Mirëmëngjesi mirë se keni ardhur 7.35, 36, po shkon 37 Këtu në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 Mirëmëngjesi Eri Mirëmëngjes Blendi Mirëmëngjesi Altin Olta dhe Lori Mirëmëngjesi um, Kam gati anagramën për ditën e sotme them ta lëshojmë tani në fluturimin e saj radiofonik E lëshojmë. Mhm. Mm Anagrama në klubin e mëngjesit. Le le të shohim se kush do ta zgjidhë i pari anagramën për mhm. sot. Mm -hmm. Dhe fjala është. fjala është vjetërsit. Mhm. Mm Vjetërsit. Vjetërsit. 069 20 7222 Dërgoni mesazhet tuaja 069 20 7222 Vjetërsit Ok mm -hmm. Për çfarë luajmë, Olta? Luajmë për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Mm -hmm. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan për atë. Që do vijë i pari me zgjidhjen e kësaj. V J E T E R S I T. Mhm, nuk është fort e vështirë. Vjetërsit. Pa, as fort e lehtë Eri nuk mund të themi që është. Mm. Për ty ndoshta. Në nëse ti je i patendim sot. Ja, u tregua më më e shkathët. Po pra. Mm. U tregua Olta për një moment. Jo më jo thjesht. Ishte truri që nganjëherë Oltës i punon më shpejt. Po pra po ishte. Ishte më shpejt truri të. Ishte. Kishte fjetur ndoshta në fund. Ishte truri, ne unë thashë ishte truri im. Po pra. Smena si merit. Ishte truri, truri. Truri. Truri. Apo s'ma ke atë tru? Tru ma ke Tru Tru Tru um, Vjetërsit V, J, E, T, E, R, S, I, T mhm. Vjetërsit Anagrama Për ça luajmë Olt? Për një kontroll të plot mjekësor nga spitali Amerikan Një kontroll i plot mjekësor në spitalin Amerikan Për atë që vjen i pari mhm. Në 069 20 7222 Tani ça skandal Eri, nuk e di nëse ti je pjesëmarrëse në ndonjërën nga këto, ose ke qënë ndonjëherë, por... Ça s'ka dalë kështu nga këto mënyrat e stërvitjes? Mm. Olta, për shembull është mm. një mm. zumba girl, mund të mm, quhet. Po. Mund të quhet një zumba girl? Po, po. S'e di nëse për pak ka, për kaq pak kohë që kam. Apo jo, më duket se u ashtu u mbyll zumba. Tani, tani për shembull ke palestër, po që dihet. Po ke nga kjo që quhet crossfit. Mhm. Ku ti për shembull merr ca goma të mëdha, i hedh andej i hedh këtej ca litarë të mëdhenj për të tundur. Mënyra për të stërvitur që janë pa ato veglat klasike. Mhm. Po themi apo girat, shtangat, por me me mjete natyrore. Mhm. Edhe bësh qull në djersë me këtë crossfitin. Ke pastaj këto që quhen aqua gym. që bëjnë uh, aqua gym. Po, futen në pishinë. Ah, okay. Një grup vajzash për shembull ose vajzash e djemsh. Mm -hmm. Edhe një tip rri një, një trajner, duhet të them, jo një tip. Mhm. Mm uh, i trajnon ai ai është mbi mbi pishinë, ai është për jashtë ujit. Por ti lëvizjet i bën në ujë, domethënë ky i orienton, ka dhe muzikë. Ëh. Mm -hmm. Edhe i kam parë, domethënë që këto gocat në ujë ose deri në kraharor janë Në ujë këto ndjekin ato lëvizjet. Shumë bukur. Për një kohë të gjatë. Po kam përshtypjen që në ujë nuk e di, a bëhet pak më e lehtë, pak më e vështirë, domethënë. Jo, bëhet pak më e vështirë. kam përshtypjen? Mm. Po, nëse po është je pak më lehtë si trup po në të njëjtën kohë, se peshon më pak në ujë, se të mban ujë. Mhm. Mm nëse, gjithsesi është aqua gym. Ka mm -hmm. të tjera që quhen uh, squat. Ëh, uh, kjo me me ulje me ngritje, me squatin, ah, okay. me me ato po, po, po. klasiket për mm -hmm. për këto Muskujt. Për të pasmet. Po. Muskujt. Mm. Ke pastaj ata që bëjnë biçikletë. Biçikletë mm. po biçikletën mund ta bësh ose ke grupet që e bëjnë për jashtë. E tani kanë filluar shkojnë nga liqeni i Farkës kudo të përdorin gjithë këto pjesë. Bëjnë po këto rrugë të shtruara të fshatit. Po. po. Ose uh, mund të bësh uh, bëjnë atë spinning që e quajnë, që bëhet brenda në palestër, ku janë të gjithë atje bashkë me një trajner, muzikën e ngritur edhe me këto biçikletat statike. Ose ca të tjerë bëjnë boks. Mm. Ose ca të tjerë bëjnë vrap nga liqeni. Ose ca të tjerë bëjnë ushtrime në shtëpi. Do të shkon pra zumba, i mm. thash gjitha këto gjërat. Mm -hmm. Palestër vetëm për vajza për shembull tani. Tam. Kam parë që ka ca. Nuk di ça ndodh aty eksaktësisht, por që është Se di pse duhet të orientohet tek zonja, ndoshta për rehat. S'ka palestër vetëm për çuna, s'ka. Është bërë unë. Kam qenë në një që është vetëm për çuna po. Un kam parë se Ato që frekuentoj un janë Un kam parë se janë të ndara, veç të çunave, veç të vajzave. Dhomat e zhveshjes po, po jo, po. Jo, dhe ambientet ku bëjnë jo, palestra. Jo, ka raste po. këto, nuk e di, këto janë palestra. Këto janë mikse, këto janë palestra si vdekje domethën. Jo, këto janë mikse, këto janë edhe veç e veç. Ë? Këto janë mikse, por ka edhe që janë dhoma po, veç e veç. Po, këto mm. që thua ti Eri janë mm. bër kohë të fundit. Çfarë janë dy palestra? Besoj. Mos na i prit krahët. Sa ka palestra vetëm për femra. Sa ka nga këta xhelozët e tërbuar që nuk i lënë gratë. 1 në 3 më duket se. Ka ka mjaftueshëm që që të formojë një treg të grave që s'shkojnë dot në palestër. Pse jo? Se kështu duhet. Kupton, ai bën llogari thotë, ka kaq gra në Tiranë që nuk shkojnë dot në palestër se s'i lënë burrat. Ky është tregu ynë. Ne. Ktu vim ne. Nuk janë kot ato. Me një palestër ku të shpifet domethënë që edhe burrë të pa, aty shko. Nëse, okay. Mirë, uh, kjo është pyetja. Çfarë bëni ju? Palestër, biçikletë, zumba, tabata, aqua gym, këto të gjitha këto aktivitetet e ndryshme të tjera, i bën ndonjërën nga këto? Jo, vetëm ecje. Vetëm ecje. Olta më tha që bën në E më për hobi, e Zumba, kisha si qef kështu të kërceja, po jo për se e kisha ndonjë hall të madh. Shumë e mban veten në formë. Ka lloj-lloj mënyrash, sot duam të dëgjojmë edhe për tuajën. Jasmine Thompson do të vi tani Adore, quhet kënga. Ora është 7 e 43 minuta. Ju jeni me Radio Club FM në 104. Mirëmëngjesi. Anagrama është vjetërsitë. Mhm. Mm Ëm Olta. Po. Do të thoja që të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, por uh... po mund ta bëjmë. Jo, pak më vonë. Po pse? Okej, okay, mirë, e bëjmë. E bëjmë. bëjmë një pyetje nga aktualiteti, pastaj do bëjmë lojën me me sample. Atëherë miq, pyetja nga aktualiteti është kjo. Gjatë uh, kësaj fundjave është shpallur edhe ky çmim letrar. Mhm. Mm Fituesi i të cilit është Shkëlqim Çela. Meqë ra fjala. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy një çmim letrar është shpallur gjatë fundjavës. Olta mos u koll. Më fal po. Nuk kam ç'të bëj. Okej. Okay. S'ka gjë, vazhdo. Kaq për këtë? Tani, ehm um, për lojën që po thonim se do të kishim lojë të re sot në klubin e mëngjesit? Mhm. Mm ju e dini që shumë kompozitorë, këngëtarë, krijues të rinj mm. marrin dhe përdorin për muzikën e tyre pjesë muzikore, nuk e di tani çfarë ta quaj, melodi. Ëm uh, Keni parasysh? Po, nga këngë të nga, nga zaja, të tjera. Po. Mhm. Mm Kështu që këto quhen sample. Ëh, një motiv. Ndoshta merr një motiv atje dhe e përdor diçka etj etj. Ka shumë dhe është diçka që ka ndodhur për për një kohë shumë të gjatë. Aq sa ndonjëherë ti surprizohesh kur të marrësh vesh për shembull që këngë të njohura që ti i njeh në fakt kanë përdorur motive sample nga këngë më të vjetra. Mhm. Mm që ti nuk i njeh. Ose s'i ke dëgjuar ndonjëherë. E dëgjohet atje? Dëgjohet edhe te ne. Kush ka marrë kjo? E gjen dot? E humbe? Bruno Mars. Se mos ta sjellim se si ndodhi. Bravo. Okej, s'kemi kohë. Do më ja ditë gjithë. Kjo pra. Kënga nga Chi-Lites e vitit 1970 sigurisht që çon tek Yes. Mhm. Oh yeah. Crazy in Love është përgjigja e saktë. Bravo Linda, fiton dy bileta për në Cineplex 796 i mbaron numri. Okej, okay, super. Kështu që kjo është njëra, kjo është e para. Le të themi për një tjetër tani. Ëh, mm -hmm. uh, do të bëj një tjetër këngë tjetër. Jeri. Tam. Ë dhe dua nga ty në fillim, po pastaj kush të jetë në gjendje nga dëgjuesit. Mm -hmm. Në 069 20 70 222. Kjo këngë është nga Joe Cocker. Quhet Woman to Woman. Okej. Okay. Është një këngë e vitit 1972. Okej, okay, me këtë ju lëm 069 2070222 Kush ka marrë nga Woman to Woman? Shëndet Lori. Shëndet Lori. Ça kemi tani? Just like fire. Just like fire nga Pink në Club FM 104. Në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së kemi disa fitues për të dhënë në këto momente. Fillimisht fare për uh, pyetjen nga aktualiteti, thamë se është dhënë në uh, fundjavë çmimi Kadare. Kadare, pra. Bravo. Është Donalda 673 mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Shkëlqim Çela, mm. një shkrimtar shqiptar i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka fituar këtë vit çmimin Kadare, hera e dytë që jepet. Edhe bravo i qoftë. Mhm. Ndërkohë, ëm um, vjetërsit ishte anagrama për sot, vjetërsit që do të thotë stërvitje. Bravo. bravo. 393 mbaron numri Tizianës, fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, Bravo Tiziana. Tiziana. Bravo Olta. Kur u bë emri Tiziana nga Tiziano Ferro? Mm. Kemi emër Tiziana, bravo. Wow. Tizi. Wow. Si mund të thërrasë? Ana, mund të thërrasë Ana Tiziana? Ose Tizi. Shkurt, po, ose Tizi. Ana. Ana Tizi s'kam dëgjuar ndonjë Tizi. Pse jo? Po se si më duket. Si gjemb Tizi. Po mirë. Nice, okay. Ndërkohë që um, kishim edhe një pyetje tjetër miq të dashur dhe ishte nga uh, loja me sampla, siç e kemi quajtur. Mm -hmm. Këngë uh, të ndryshme marrin frymëzim, marrin tinguj, marrin motive marrin sampla, siç i thonë, nga këngë të vjetra. Dhe kjo këngë e vjetër nga Joe Cocker, e titulluar Woman to Woman, e vitit 1972. Ne pyesim cilës këngë i ka dhënë Dhe njerëzit na kanë thënë, çfarë na kanë thënë Olta? California Love. E, Bravo. 903 ka thënë hmm? Laura e para, dy bileta për në Cineplex fiton. Bravo Laura, s'është California Love Tiririm tim tim. Okej, bravo e kanë gjetur. Bravo. Kjo është kjo është ideja e lojës. Do bëjmë një tjetër pak më vonë. Po tani kemi zë të përgjumur në klubin e mëngjesit, miq të dashur Artini bën gati çdo ditë një zë. Edhe ne e dëgjojmë. Edhe e gjejmë. Ka një problem esencial këtu. Shoqëria jonë është koshiente për vrimat e saj se nga i pikon jo vetëm çatia, por edhe xhepat. Çfarë thotë? Oh. Hmm. Oh. oh. A mund ta dëgjojmë edhe një herë, të lutem? Po, patjetër, Jeri. Faleminderit. Ka një problem esencial këtu. Shoqëria jonë është koshiente për vrimat e saj se nga i pikon jo vetëm çatia, por Edhe xhepat. Mhm. Edhe xhepat. Mhm. Kujdes pra. Jemi kujdes pra, po. Mhm. Unë kam një ide. Mhm. Kush? 0-6-19-27-12-2 Jo më duket Me sa duket jo, jo. S'e paskam S'e paskam idenë Paskam ide Po s'e paskam idenë Jo jam jo, gabim Me sa duket jo mm. e, a, Mund ta dëgjojmë edhe një herë të fundit atëherë? Më fal, po. Asgjë, të lutem. Ka një problem esencial këtu. Shoqëria jonë është koshiente për vrimat e saj se nga i pikon jo vetëm çatia, por edhe xhepat. Ja. Kush është pra, kush është? 069 20 70 222 Më po mikën mendje tani. Jam këtu. Oh. Miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Edhe jo, në jo. ekranin jo. e Club TV çdo mëngjes. Nga qendra e Tiranës. Do i tregoj vetëm shumë shpejt një histori shumë të shkurtër për uh, për diçka që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një paralajmërim, në qoftë se humbni rrugën, mm -hmm. nuk është mënyra e drejtë uh, për dalë që andej që të këpusni zinxhir e dryna e tjera e tjera. Një një um, si ishte kjo? Një çift. Po. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bënin uh, udhëtimin nga Baltimora për në New York, mm -hmm. kur kanë humbur rrugën me makinën e tyre. Dhe duke mos ditur më se nga të shkojnë, Tam. kanë gjetur përpara një një gardh, një derë, nga këto, mm. një e ke parasysh mm. këto gardhet që derë hekuri, po, ku do të thotë janë me dryna. Po, me dryna. Me zinxhira. Mm. Edhe e kanë parë që, okay, s'ka rrugë tjetër. E kanë hapur. Uh, tani zonjusha quhet uh, Jen Lee, Jean Simpson, 33 mm. vjeçe, Kurse shoku i saj është Timothy Lee Stewart, 28 vjeç. Ta janë akoma. Mm. Janë akoma, janë ndërkohë që ne. Janë të dy. E bukura është që uh, siç thotë uh, Jen Lee, thotë unë isha në gjumë, se ishte von, uh mhm. -huh. dhe kur jam zgjuar e kam parë Timin, thotë ajo, Timothy duke duke kputur drynin, mm. në mënyrë që ne të vazhdonim, se nuk kishim nga të shkonim më. Dhe e kanë gjetur veten brenda një reaktori atomik. Ah, po. Kjo ka qenë problemi domethënë. Kanë humbur rrugën dhe janë futur në një reaktor atomik, quhet Peach Bottom Atomic Power Station. Wow. Po. Edhe siç tregojnë siç tregojnë këta të policisë që i kanë, i kanë monitoruar gjithë kohës Edhe security ka parë Se gjithçka është me kamera, me sensore, mm. me gjitha këto Thonë ata nuk përbënin uh, rrezik dhe ne e kuptuam që ishin të humbur. Mm -hmm. Mes të Azies. Megjithatë thotë kanë arritur që të hyjnë në një zonë ku përdorimi i forcës vdekjeprurëse ishte i lejuar nga ana e security-t. Mm -hmm. Por vetëm se pa e ditur fare gjatë gjithë kohës, domethënë, në përgjithësi. Ashtu. Menduan që kjo ishte mënyra më e mirë, domethënë të çajm, të çajm të gardh dhe të vazhdojmë wow. drejt, drejt, eh, drejt vdekjes së sigurt ishte ideja. Se mund edhe t'i kishin hedhur në erë, domethënë se po i afroheshin, eh, po i afroheshin thoshin një magazine me material reaktiv. Po. Nëse. Çudi e madhe. Kështu që kujdes. Po shikoj një histori mm. nga këto që ndoshta s'do ju interesojnë për të folur, po një histori e cila përfshin tre zonja mm -hmm. që ishin një mbasdite duke ngrënë e duke pirë për qejfin e tyre. Për qejfin e tyre mm -hmm. mes shoqeve në një restorant në Kaliforni. Edhe janë këto. Janë këto, janë këto tre zonjat këtu. Ëh, mm. uh, nëse shikon. Ti ke Power Rangers. E kanë marrë një pozë atje, ëh, uh, e cila thotë uh, mos u mundoni ta drogoni dikë në turnin tonë, kur ne të jemi aty. Mhm. Mm oh. Sepse e ç'kuptim ka kjo? Disa tavolina më tutje, në të njëjtin restorant ishin ulur një vajzë e një djalë. Mm. Një çift i ri. Tamam. Dhe në një moment, ndërsa këto tre zonjat ishin duke ngrënë e duke pirë. Mhm. Mm djali. Djali nxjerr një shishkë të vogël të errët dhe e fsheh mm -hmm. poshtë telefonit të tij në tavolinë. Tamam. Dhe në momentin kur vajza shkon në banjo, mm -hmm. vajza që ishte me të, ja, ky ia derdh përmbajtjen e shishkës së vogël Tek gota e verës. Mu në gotë. Po. Tani këto tre gratë, ë uh, Monika, Marla dhe Sonja, mm -hmm. siç quhen, e shikojnë këtë skenë. Mm. Dhe e kuptojnë që diçka, uh, diçka nuk shkon atje. Po. Është e përhapur, sidomos uh, në Amerikë dëgjohet shumë shpesh, nuk e di këtu në Shqipëri nëse ndodh kjo. Të ndodh. S'e dëgjojmë, ta them. Ka ndodhur, nuk e di nëse vazhdon. Ka ndodhur në raste shumë shumë shumë shumë të rrallë. Ka droga, të cilat uh, mund ta bëjnë një vajzë që të humbasë kontrollin. Mm -hmm. oh. Të humbasë kontrollin e saj, të mos mbajë mend se çfarë ndodh. Mm -hmm. Dhe praktikisht quhen uh, date rape drugs ose uh, drogat e përdhunimit, sepse mm -hmm. femra nuk mbrohet dot. Uh, mm, normal. Mbas kësaj. Këputet fare, nuk kupton çfarë ndodh dhe me gjasa të nesërmen nuk mban mend. Mm Dhe ti mund ta mhm. ta shfrytëzosh si të duash, duke e droguar mhm. kështu. Ë uh, vajzat tre gratë pra vendosin që do të thonë diçka. Dhe njëra prej tyre niset me vrap në banjo ku kap gocën që do të vinte për ta pirë verën. Mm -hmm. Dhe i thotë, uh, i thotë kshu kshu kshu. Zotëria që është me ty, thotë ajo, shoku yt, sapo të ka hedhur drogë tek gota e verës. Tani vajza kthehet oh. atje, pasi i thotë kësaj se ëm um, Është një nga miqtë e mi më të mirë, thotë ajo. Kemi një vit e gjysëm që punojmë bashkë. Aha. E kam shok. Mhm. Mm dhe jam e shokuar nga kjo. Kthehet atje dhe nuk pi. Ëm uh, nga vera. Nuk e konsumon. Disa mhm. herë mm. ky djali ngriti dolli. Ëm uh, me sa duket për ta bërë që të pinte. Mm -hmm. Por por uh, ajo nuk piu. Kërkoi një ujë me xixa. dhe piu një ujë me xixa. I kishin thënë dhe menaxherit dhe kur çifti kishte mbaruar së ngrëni darkën, mm -hmm. pa e dhënë veten, mm. në dalje policia po priste. Dhe e kanë arrestuar zotërinë Mike Shu, quhet ai. Mm -hmm. Michael Shu, 24 vjeç, për uh, tentativë përdhunimi. Sipas kamerave që ishin në restorant, mm -hmm. historia është e vërtetë. Domethënë mm -hmm. vërtetohet që që djali e hoqi. Ia kishte hedhur atë, ia kanë gjetur edhe në shishkën me përmbajtje të mjaftueshme për të bërë analizat. Që dua të them se ajo ka një histori njeri. Shoku, ja. shoku i mirë. Një vit e gjysmë. Një nga shokët më të mirë, thotë, punojmë bashkë, një vit e gjysmë koleg. Nuk ka bita. Dalim ham një darkë për qejf mm. edhe ai të drogon. Paç. Domethënë me dy fytyra. Me dy fytyra. Po nuk është i vetmi Lori Ai ai shkoi për burg tash, se në Amerikë këto gjëra janë janë për burg, e kupton? Ne më mirë të kishte thënë sa, por ne jemi shoku, ai shef. Po një një vit e gjysmë, dy vjet do i bëj ai për tentativë. Më mirë të kishte po. të kishte pirë një shishe verë edhe t'i tregojë po. sinqert, edhe mund të ndodhte po. diçka. Ajo është. Po kështu. Po e meriton në këtë po rast. Po shumë vajzat, vajzat shumë të vëmendshme. Po shikosh tjetrin tani, se duhet edhe ta shikosh me vëmendje. Ai është në tavolinë tjetër aty në restorant dhe duhet të rrish të shikosh se çfarë po bën ai. Po me mm. siguri ka qenë shqiptar. Po momenti i drogimit, domethënë. Po pse vetëm deli shqiptar mund ta bëjë një gjë të tillë që të shohë nga tavolina tjetër? S'ka ka lidhje fare kjo. Jo, jo, jo, Lori ke gabim. Kur je diku dhe ty të bën përshtypje diçka, atëherë ti fillon të fokusohesh. Po, Nuk është se ti je i ke ngulur sytë tek tavolina tjetër, por ndoshta të tërheq vëmendjen po. diçka e vogël dhe aty fillon të tërhiqesh për të parë se çfarë do mm. ndodhë, mm. dhe kam përshtypjen mm -hmm. që kështu ka ndodhur dhe me këto vajzat. Kështu ka ndodhur vërtet. Sepse ne mund të shohim gjëra të tilla, por bëjmë sikur nuk i shohim dhe kjo është një gjë që nuk duhet bërë. Shikon, është në, në mendimin tim. Një gjë që është e lehtë mund të bësh sikur nuk e shikon. Po Mirë, po, po. flasim për gjëra që nuk janë serioze. Pse një djalë vetëm ul në tavolinë këto tre mm. gra që e shohin. Ai ishte i pishëshur. Po Ato ajo iku në banjo, ajo iku në banjo këto. Po provokon. Ne do të dëgjojmë Lorin çfarë thotë. Të provokon njeri. Okej, okay, le ta dëgjojmë edhe një herë zërin e përgjumur që kemi për sot miq të dashur. Mm. Unë um, nuk e gjeta dot. Unë mendova se ishte Për një moment m'u duk se se mos ishte Edison Ypi, kështu mendova, por uh, por jo. Unë jam gabim. Nuk është ai. Ka një problem esencial këtu. Shoqëria jonë është koshiente për vrimat e saj se nga i pikon jo vetëm çatia, por edhe xhepat. Mhm. Mm 0-6-19-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-2 Merriam Webster është Do tu e si një nga ose jo vetëm një, po kur vjen puna tek fjalorët mm -hmm. e mhm. gjuhës angleze, mm -hmm. dhe jo vetëm Merriam-Webster është njëra nga markat e mëdha të kësaj industrie, të fjalorëve të thesarosëve etj etj. Mm -hmm. Tani kanë marrë për t'i dhënë përgjigje një pyetje që e mundon njerëzimin prej ka që ka gjithë. Ka shumë disa dekadash. Mm -hmm. Pyetja është a është hot dogu sandwich? Ëh? Po. A është një hot dog, një sandwich? Pas pak jua tregoj. Me këto po merret jo, jo. uh, Merriam Webster, emri prestigjioz i fjalorëve dhe i kuptimit të fjalëve, ka dhënë një verdikt mbi këtë. Pas pak e mësojmë nëse një hot dog është një sandwich apo jo në Club FM 100.4. As we drank deep from the light Në Club FM 104 edhe në ekranin e Klan TV-s. Dhe tani ka ardhur momenti. Ja tani ka ardhur momenti për të kuptuar nëse Au, oh, oh. Po. Ngjenë me këtë. se nuk do më zgjojë. Ja, ja ku e keni një tweet. Ish dashur një tweet nga Merriam Webster, uh, kompania e madhe e mm. Nuk e di si ta quaj, linguistike nëse mundem. Ata botojnë fjalorë të mëdhenj, të rëndë. Tani sigurisht kanë kaluar me dixhitale e gjëra kështu. Por gjithsesi kanë lëshuar një tweet uh, sepse ishte Memorial Day weekend në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është dita e kujtesës, mm -hmm. ku njerëzit bëjnë barbecue, e bëjnë uh, han, domethënë përjashta, mblidhen, grumbullohen. Edhe njëra nga ose njëri nga artikujt që është popullor për Memorial Day është edhe hot dogu. Mm -hmm. Hot dogu, hamburgerat, gjërat e zgarës pra. Po. Edhe Merriam Webster bën uh, tweetin ku thotë uh, paçi një ditë kujtese të shkëlqyer, një fundjavë të mirë dhe hot dogu është sanduiç. Kanë thënë ata? Bravo. E pash këtu plasi. Po, këtu plasi sepse um, nëse thon uh, Merri, pastaj kanë dërguar bashkë me këtë dhe një link të 10 llojeve të ndryshme të sanduiçeve. Mm. Dhe ata thonë, nëse duhet të pranojmë që sanduiç quhet dy apo më shumë copa buke. Mhm. Mm midis të cilave ka mbushje të ndryshme, mm. atëherë i bie thonë ata që dhe hot dogu të jetë një sanduiç. Logjika është e drejtë. Se janë dy copa buke dhe mm. mbushja midis tyre, në këtë rast bëhet nga salçiçja mm. apo hot dogu. Tam. Mm. Nëse mund ta quajmë edhe atë ashtu. Njerëzit kanë filluar. O unë do shkoj do bëhem konvert me Oxford Dictionary. Unë do lë, domethënë Edhe janë argëtuar pak duke u marrë me këtë. Sepse sa njerëz thonë, po tani salçiçe thonë ata, a është quhet mbushje apo quhet salçiçe? Mhm. Po mbushje është ajo. Në këtë rast mbushje i bie. Mbushje se. Mm. Sepse Websteri ka kthyer sërish përgjigje, ka thënë Shiko mbushjen thonë ata, nuk është vetëm diçka që është lëng, për shembull, si mbushja me krem e një paste apo di unë se çfarë. Mm -hmm. Mbushje quhet thonë ata edhe kur është hot dog. Kanë të drejtë po, teknikisht. Po. Kështu që është sqaruar Altin. Mhm. Hot dogu është sandwich. Bravo, i qoftë. E kemi me me shkencë. Kemi qenë shumë në siklet po. për këtë. Mhm. Atëherë. Kjo është festa? Po. Festa e hot dogut? Mm -hmm. Ej, na e gjetën zërin e përgjumur Olta. E gjetën. Ah, bravo. Bravo. Është Agim Bajko. Bravo, bravo. Më në fund. Mhm. Mm e ka gjetur Orneli i pari 497 i mbaron numri fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. 497 Orneli. Mm -hmm. Dëgjoni, uh, dëgjoni dhe një tani me zërin e vërtetë. Ka një problem esencial këtu. Shoqëria jonë është koshiente për vrimat e saj se nga i pikon jo vetëm çatia, por edhe xhepat. Bravo. Kthehemi pas pak rubrikën e qesim miq të dashur, ja ku dëgjuat Agim mm. Bajkon. Moe dhe Daniel Nitt tani me Lovers Friends. Në fillim fare dua t'ju kujtoj se kemi pyetur a bëni kale, uh, palestër klasike? Kalestër klasike. Kalestër kalestër plastike. Kala palestër, palestër. A bëni palestër klasike, crossfit, zumba, aqua gym, vrap, biçiklet, not, alpinizëm, futboll, basketboll? Cila është loja juaj? Cila është stërvitja juaj, sporti yt? Mhm. Mm Mund të shkruani Gildi thotë për shembull se bën palestrën. Paolo merret me basketboll në anën tjetër. Ja, sa bukur. E basketbolli është mirë. Mhm, shumë mirë. Ping pong. Na thotë Mario, i cili ka vite pa dalë nga shtëpia. Por Nëse, imagjinata. Ndërkohë Diana thotë palestër klasike dhe vrap. Palestër klasike, klasike dhe vrap. Po. Mm. Me vegla pra. Po vegla gira, mm. shtanga, hekura, këto, të gjitha, hekura, siç thotë uh, Arnoldi. Hekura. Hekura. Pumping iron. Mm. Um, kjo është një. E dyta, Doja që të bënim ca tituj fëmijësh. Çfarë? Tituj. E ke fjalën për emra fëmijësh. Jo, tituj, tituj fëmijësh, sepse bëhet fjalë për tituj librash për fëmijë. Për fëmijë. Mm. Po. Tituj librash. Domethënë do bëjmë një quiz me seri, thotë. Mhm, mhm. Okej. Atëherë. Një libër, mm -hmm. fillimisht një libër për fëmijë. Një libër amerikan për fëmijë që më pas u bë dhe film. Mhm. Mm titullohet Vranësira dhe shans për pika pika pika pika pika pika. Mm. Vranësira Dhe shans për 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Olta është e familiarizuar me këto lloj shprejesh Se bën motin këtu po. në klubin e mëngjesit po, po. Olta është një libër që u bë fort i famshëm Në fakt është botuar fillimisht në vitin 1978 mm -hmm. Gruaja Do bëja pak informacion mbi librin. Gruaja, zonja bëri librin. Mm. Bashkëshorti i saj bëri filmin. Jo. Bëri vizatimet në 78-ën. Që është libër i ilustruar, libër për fëmijë. Shumë vite më vonë, mm. kam përshtypjen në vitin 2009, mhm. u bë film mm. për fëmijë. Në 2009-ën? Po. 78-ën libri, në 2009-ën filmi. Filmi. Do e kemi parë pse. Vranësira me një shans për për normal. Mm. Pika pika pika. Kujdes. Kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Dhe është një këngë e vitit 1994. Mhm. Mm Pyetja për ju është, cila këngë e njohur një hit ka marrë nga kjo? Ka marrë mm. motivin mm, mm, mm nga mm, Kusara Kusara. Kujdes. Okay. Dëgjojmë me vëmendje. Jeri, nuk është e vështirë. 069 20 70 222. Prit. Prit. Okej. Okay. Kështu që mm. na dërgoni atje 069 20 70 222. Nuk është e vështirë apo jo? Jo, jo, është. Është e lehtë. Vërtet? E gjeti tha. James Blunt vjen tani miq të dashur me You're Beautiful në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. E pra. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Jay ho. Kjo më kujtoi mua. Po bravo. Mbas s'ka lidhje fare. Ja, ja. Oh. Okej, okay, vemi mbas pak. Club FM 104. My life is brilliant. Ora është tani 9:06 minuta, 9:07 po shkon. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Jetinin Olten edhe Lorin, çdo mëngjes edhe nga ora Mirëmëngjes, jam 7 deri në 10. Deri në orën 10 këtu në Radio Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Kënga që sapo dëgjuat ishte kënga e ditës. 4 bravo, bravo. 450 i mbaron numri i Irildës dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, Irilda. Bravo Irilda. S'ti them të Altinit S'ti thua që Altinit A i thua që Altinit Vare Së fundi thua që um, Një mjek shumë i njohur në shtetet e bashkuara të Amerikës dhe në fakt në shumë vende të botës mm -hmm. Çfarë ka bërë? Quhet ë e ka emrin Henry Heimlich. Henry Heimlich. Henry Heimlich. Heim Heimlich. Heimlich. Heimlich. Po. Okej. Ë është shumë i njohur ky zoti Henry Heimlich sepse ë është kirurg, ka qenë kirurg, në fakt tani është 96 vjeç dhe është mm. në pension. Mm. Jeton në një shtëpi për pleqtë atje. Mm -hmm. Por është i njohur sepse ky ka shpikur çfarë? Një metodë që shpëton njerëzit kur njerëzit janë duke u mbytur dhe quhet metoda ose manovra Heimlich. Ç'është kjo, është kjo? Në qoftë se ti je duke u mbytur me ushqim, kalon keq. Ëh, mm -hmm. ti duhet t'i shkosh njeriut që po mbytet nga pas. Ah, okay. Ta situash ta përqafosh nga ta pushtosh nga nga mbrapa. Mm -hmm. Dhe pastaj të tërheqësh uh, duart e tua fort tek stomaku i tij në mënyrë që të ngjisësh ushqimin mm -hmm. sërish lart. Okej. Okay. Kjo është manovra Heimlich që mm -hmm. ky e ka konceptuar, shpikur. Bravo. Edhe që u mësohet fëmijëve nëpër shkolla. Kjo është kjo është metoda. Në qoftë se mm -hmm. ti mhm. shikon një njeri që po mbytet, shkoi nga pas, pushtoje me të dyja duart dhe pastaj shtrëngoje fort në stomak drejt vetes. Në këtë mënyrë ushqimi zakonisht Të kthen edhe del Nuk edhe njeri është shpëton. Mm. Janë janë disa sekonda shumë të vlefshme. Mm -hmm. Nuk e di se sa mund të jenë 60, 90, nuk e di se sa. Por janë sekonda vendimtare, se njeriu mund edhe të të mbytet atje, mm. edhe të humbasë jetën për shkak të bllokimit të ajrit. Tam. Doktori tani, mbas kaq vjetësh, i famshëm për këtë, i ka qëlluar javën e kaluar që ta përdorë vetë. Njëra nga gratë që po hante në mencën mm. e shtëpisë së pleqve ku mjeku 96 vjeçar jeton, mm -hmm. u mbyt me një copë hamburger. Oh. Dhe t'u ngrihet. Tani vetë... më fal ishte hamburger apo hot dog? Ishte hamburger. Ishte hamburger. Ishte hamburger. Një grua 87 vjeçare, mm -hmm. fillon mbytet me një copë hamburgeri. Dhe t'u ngrihet vetë doktor Heimlich, shpikësi, shpikësi i manovrës Heimlich. Mm. Bravo. Dhe ushtron dhe një të kapur nga mbrapa. Një të kapur nga mbrapa të Doli, doli hamburger. Mhm. Ja pra tha ky. Kjo ishte shpikja ime. Kjo është metoda. Për këtë jam i famshëm unë. Oh. Po. Bravo, bravo. Pastaj vajti u ul aty ndezi cigare. Cigare. Mhm, mhm. Kështu, e shumë e çuditshme, por uh, është e vërtetë. Doktor Heimlich ka praktikuar metodën Heimlich. Bravo. Javën e kaluar. 96 vjeç. Diçka e ka bërë siç duhet ai, 96 vjeç. Kjo foto është duhet të jetë shumë i ri, apo? Jo, kjo foto ë uh, Lori. Po, foto është e vitit 2014. Do të thotë është 2 vjet. Ka qenë 2 vjet më pas. Ka qenë 94. Me flokë të bardha? Vranësira me një shans për qofte. Vranësira me një shans për Shumë veta kanë thënë vranësira me një shans për shi, sepse kjo është për çfarë? Për normalisht për shi. Po. Pas vranësirës vjen shi. Po. Vranësira me një shans, siç thuhet për motin, por për të gjithë ata që kanë të paktën një fëmijë, sigurisht ata që kanë nga dy, Në vitin 2009 doli edhe një film uh, nga Sony Animation që quhet Cloudy with a Chance of Meatballs. Mm -hmm. Është uh, vranësira me një shans për qofte. Ky çuni shpik një një aparaturë mm -hmm. e cila prodhon ushqim dhe bën që në vend që të bjerë shi, shi apo breshër e mm. ku di unë se çfarë, bien uh, vezë të skuqura, banane, akullore, çokollatë dhe gjëra të mm. tjera. Po. Po, kjo është uh, aparatura e tij që. Prandaj është uh, vranësira me një shans për qofte. Eva fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo Eva. Dy bileta për në Cineplex. Mm -hmm. Unë kam parë një 7 herë këtë filmin. Unë s'e kam parë. Ka një vazhdim, se është edhe. E ke parë pasi ke djalin më të. Vranësira dhe një shans për qofte dy. Po ti Olta e ke parë? Jo. Ke ko. Olta duhet ta shohësh, se do kënaqesh. Të rritet edhe pak. Të rritet edhe pak. Po. Okej. Okay. Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit kur të rritet edhe pak. Cheap Thrills nga Sia është çfarë dëgjojmë tani. Ora është 9:12 minuta, ju jeni me Radio Club FM, mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:19 minuta. Ne kemi këtu në studio tre vajza, ë, uh, cilat unë dua që t'i ftoj shumë shpejt që të bëjmë një bisedë së bashku. Ato janë Haxhire Dhiari, ë, uh, Imelda Zyka dhe Kej Hysi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Që të treja. Tani më tregoni pak uh, Haxhire po nisim me ty, edhe duam uh, që për dëgjuesit të tregosh se cili është qëllimi i kësaj bisede. Ë, uh, atëherë ne duam sot të tregojmë për publikun e gjerë nismën T'u ngjattë jeta, e cila ka uh, si qëllim të ndihmojë një vajzë 18 vjeç nga Pogradeci, uh, që vuan nga një sëmundje e rëndë, kancer në rrugët e frymëmarrjes. Ajo është vetëm 18 vjeç dhe na është drejtuar për ndihmë dhe ne menduam që përderisa asaj i duhen shumë uh, të ardhura, po bëjmë disa aktivitete. E kemi nisur aktivitetin brenda universitetit tonë, ku ne studiojmë, uh, me foto çasti një panair ushqimi, madje i gjithë buxheti ishte vetëm 600 lekë të vjetra dhe ushqimet dhe hap pas hapi duke grumbulluar të ardhura, blemë edhe materiale për balona dhe e, menduam t'ua ofronim fëmijëve të vegjël që dhe ata ta dinin dhe ta thonin, ta ngrinin në qiell urimin T'u ngjattë jeta. Përfituam nga rasti Tirana pa makina nga eventi dhe mm. atë ditë ishte një fushatë tjetër e jona. Fushata e radhës është nesër, më 31 maj, ku do jetë një koncert te Katedralja Ortodokse afër Tajvanit. Uh, aty shumë artistë kanë pranuar të vijnë vullnetarisht, madje shumë prej tyre na kërkuan që të bëheshin pjesë pa i kontaktuar neve. Mm -hmm. Dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë dhe na kanë dhënë shumë kurajo sepse është një gjë që po bëhet shumë shpejt dhe shpresojmë shumë dhe uh, kemi vënë qëllim t'ia dalim. Uh, fushata tjetër pastaj do jetë sërish me balona, uh, por më vonë, domethënë mm. ra, raundin tjetër të Tirana pa makina, sepse është një aktivitet që edhe fëmijët u kënaqën shumë, po edhe neve ishin Pavarësisht se u lodhëm, u kënaqëm që i kënaqëm ato, domethënë mm. është një gjë shumë e bukur. Tani, ë uh, që njerëzit ta kuptojnë të gjitha këto aktivitete, ë uh, bëhen në mënyrë që të grumbullohen fonde për të ndihmuar këtë vajzë. Po. Këtë këtë një vajzë këtë rast që është është ajo është shtruar këtu në Tiranë. Po, ajo uh, për momentin ka mbaruar është në stadin e dytë, sëmundja s'i ka avancuar në stadin e dytë, ka mbaruar fazën e kimioterapive dhe do fillojë me rrezet, mm. domethënë me këto procedura, por uh, doktoresha i kishte thënë që pavarësisht uh, trajtimeve që ai kishte marrë, uh, nuk kishte reaguar siç duhet sepse ilaçet nuk i kishte marrë të gjitha për efekte financiare, plus edhe um, arsye të tjera, por që uh, baza kjo ishte, domethënë nuk nuk i ka marrë dot ilaçet në kohë, duhet të siguronte lek, motra e saj përpiqej të punojë, domethënë mm -hmm. Por kjo është gjendje e vështirë. Është pra. gjendje e vështirë për familjen e saj. Ju si jeni ndjer vajza për uh, po them pjesëmarrjen tuaj në këtë? Ju bët uh, balona, Imelda bëre balona? Po ne ishim nga liqeni, uh -huh. në fundjavë bëm balona për fëmijët dhe për uh, Stelën, Stella Resort, 100 balona dhe ishte një aktivitet shumë uh, donim shumë që t'i ndihmonim këto këtë këtë vajzë dhe fëmijët u ndjenë shumë shumë të kënaqur sepse dhe ata ishin edhe pse të vegjël, mm -hmm. ndiheshin mirë që po ndihmonin fëmijët që ishin në nevojë. Sa kushton një balon nëse mund të pyes? Uh... 3000 lekë të vjetra. 3000 lekë të vjetra për për tani balonat ishin uh... Tabake? Po, balona tabake. Kishte me... të shkruar Tungjatjeta, mm -hmm. logoja jonë, logoja. Me që me që Rafaela, uh, Tungjatjeta është një faqe që mund ta gjeni edhe në Facebook. ë uh, ku njerëzit mund edhe të informohen pastaj vazhdimisht për aktivitetet e gjërat. Po, ë uh, balonat me se i bënit. Ë uh, letër, gjithashtu kishim uh, me penj, punonim gjithë uh, blemë mjetet vetë edhe u mblodhëm një grup, po, ishim. Po atë skeletin me se ja bënin, ato ato brinjën. Skeletin me... ne jemi treguar pak uh, gjirokastritë në kuptimin e mirë të fjalës, mm. sepse duke qenë se fondet ishin të gjitha uh, nga nga xhepi ynë, domethënë, Ne kemi marrë një tendë të madhe bambuje që përdoret përgjithsisht në plazh dhe kemi hequr e kemi po. shpërbërë atë tendën për të bërë strukturat. Shumë mirë, me kallama domethënë. Po, me kallama, po. po. Kallama bambuje. Mënyra siç bëhej tradicionale e po, vjetra. Kallama bambuje, e vishnim me letër, bënim bishtin po me letrën që mbetej. Dhe mhm. pastaj fëmijët i vizatonin dhe edhe ato që u dhuruan, domethënë që na porositën, siç e tha dhe Imelda, fëmijët që kalonin tek liqeni sepse ne punuam tek liqeni dy ditë rresht, kalonin, vizatonin, jepnin një urim për fëmijën tjetër që do e blinte. Ah, super. Shumë mirë. Ah, e kuptoj. A kështu që mbeten balonat janë me shënime, po, janë me balonat janë me. Tani më tregoni pak për këtë koncertin. Koncerti është nesër, po? Nesër kush do këndojë? Më jepni ca emra të të njerëzve që do jenë atje. Aleksandër Gjoka. Mm -hmm. Kemi më pas Erik Lloshin, Anxhela Peristeri, kemi këngëtarë të The Voice-it dhe Eugen Bushpepa. Mm -hmm. Këngëtarët e The Voice-it në fakt na Le të themi na e bënë zemrën mal sepse po çonin vetë mesazhe që donin të bëheshin pjesë e kësaj nisme edhe ishte shpërndarë fjala nga një këngëtar te tjetri edhe çonin mesazhe që dua të bëhem pjesë dhe unë dhe ne ishim vërtet të, të lumtur dhe nuk e prisnim këtë pjesëmarrje. Mm -hmm. Dhe po na përgatisin një surprizë. Ata. Po. Për këtë. Kështu që koncerti është nesër, në orën në orën 6. Pasdite. Te Katedralja Ortodokse në qendër të Tiranës. Ëm um, Ku mund të gjejnë njerëzit biletat? Uh, biletat neve në fakt uh, kontaktojmë gjithë kanë kontaktuar në Facebook dhe pastaj ne duke qenë se jemi shumë studentë që po përpiqemi, uh, kontaktojmë me ata që duan të blejnë dhe ne shkojmë ja. Ia çoni vetë, wow. Po. Domethënë lëmë okay. pika takimi që dhe ato të jenë të përshtatshëm. Shumë mirë. Domethënë ti mund ta marrësh biletën edhe në një kafene pranë pran zyrës, po. Gjithashtu do do shesim edhe tek katedralja nesër, njerëzit mund të vinë të marrin biletën dhe të hyjnë brenda. Është 500 lekë, po? Po. 500 lekë është hyrja, pra 500 lekë të të reja. Uh, ose 5000 lekë të vjetra siç themi për uh, për koncertin Aleksandër Gjoka, Eugent Bushpepa, këngëtarë nga The Voice kam përshtypjen e sezonit të fundit, po? Po, po, sezonit janë, fundit. Tani dhe Anxhela Peristeri dhe një një grup tjetër domethënë këngëtarësh. Ka edhe të tjerë domethënë për shkak. Këta ishin Super, emrat. Super, jo, mirë, shumë mirë. E di që janë koncerte shumë të mira. Dhe këta kanë ardhur që të gjithë duhet të themi që artistët vijnë vullnetarisht, nuk paguhen për të, por vijnë për të kontribuar edhe ata me kohën e tyre në këtë. Ë, madje më lejoni t'ju them një detaj, kur kemi folur për çështje teknike, nëse do jetë live, live apo playback, të gjithë kanë thënë se ne u thamë, nuk kemi mundësi financiare të sigurojmë një band dhe çështje të tjera teknike, kanë thënë, "Ok, ne do këndojmë live me mjetet tona." Domethënë, e kanë mm. siguruar ato uh, këtë pjesën që koncerti të jetë live dhe të jetë i bukur, jo thjesht diçka që mund ta shohim në televizor. Super. Unë di që janë organizuar disa herë koncerte bamirësi, kështu dhe dalin uh, dalin shumë mirë njerëzit kënaqen. Po. Ju përgëzoj goca. Ëm, uh, miq të dashur, nëse doni të shkoni, është nesër në orën 6 mbasdite, në orën 18 tek Katedralja Ortodokse. Uh, Është për një kauzë të mirë. Mund të gjeni bileta duke kontaktuar tek uh, faqja Tunqa Tjeta në në Facebook e që atje pastaj lidheni me me gocat. E gjithë nisma është për të ndihmuar një vajzë që është në një uh, po themi në betejën e, e jetës së saj, domethënë është e rëndësishme dhe një kauzë e mirë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kemi pas pan kryenim qesit me tjera, goca, uh, shumë suksese dhe bravo për nismën. Ora është 9:30 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Oh, oh, oh, oh. Faleminderit Jeri. Të lutem. Është koha për Sharadio në klubin e mëngjesit, vajzat kanë menduar. Mhm. Mm po, kanë menduar. si rrallë herë. Kanë konspiruar së bashku për uh, mm -hmm. për një fjalë. Për një fjalë. Mm -hmm. Goza? Po. Ne do t'jua gjejmë. Je gati Altin? Gati. Mm -hmm. Okej. Okay. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Jepini cuna. Goca, është një veprim. Jo. Jo. Jo. Është pjesë e njeriut. Jo, jo tamam, nuk do thosha. Preket me dorë. Po patjetër. Po, Preket me dorë është send i gjallë. Mhm. Është një kafshë. Mhm. Shpend? Jo. S'është gjallë? Jo. Jo. Nuk është gjallë. Lodër, lodër. Jo, jo. nuk është lodër. Është send, jo thotë. Preket me dorë. Bimë atëherë. Përftohet nga bima. Po, bravo. Frut. Tani, në klubin e mëngjesit, unë me Altinin e kemi menduar një fjalë, kështu që goca. Fjala okay. juaj ishte vaj. Po. Bravo. Vaj palme, vaj, vaj kokosi Matilda 502 mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Tani, Matilda Kjo jona do të bëhet për 5 uh, pizza nga Pomodoro Ok, Olta? Ok, ok, ok 5 pizza nga Pomodoro për atë që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë për fjalën tonë Goca Kujdes Hajt Ia bën uh, kujdo një gjë të tillë nëse ti e ndan mendjen. Ia bën dikujt që mm. sepse të intereson, domethënë viktimën do e zgjedhësh, nuk është se ia bën njërit të rrugës që kaloi aty. Ja pra. Po viktimën do ta zgjedhësh ne këtu me njëri-tjetrin. Ka ndodhur ta kemi oh, bërë ndonjëherë. Patjetër. Me vërtetë? Patjetër që jo jo. Jo. Jo në, shikon, se ky. Të kap ligji nëse e bën. Kap ligji, kap. Dënohesh. Po dënohesh. Kap ligji, po mund ka dhe forma të thjeshta, e kupton? Mund të ndodhë edhe ndërmjet një diskutimi, mm. edhe ti thua ka formë kriminale që dënohesh, po, ka, ka dhe forma kur diskuton ashpër për shkakun e tij. Sh, sh. Më e re nga Gwen Stefani në klubin e mëngjesit. Ora është 9:37 minuta. Mirëmëngjes edhe të gjithëve. Mirë se keni ardhur në program. Miq të dashur jeni me Club FM në 104. Një qen, një qen, një qen me emrin Oli. Oli. Oli është një është një qen i cili është është një kolli, i rracës kolli. Mhm. Për ata për ata që nuk e shohin, ngjan me Lesin. Ngjan me Lesin. Është në trup më i vogël, po mhm. ka ngjyrat i ndryshojnë ngjyrat dhe ka të zezën atje ku Lesi ka atë të kuqen, si thua. Ngjan me Lesin po është një version chihuahua i Lesit. po, nëse. Sa për sa për të krijuar një ide. Tani, um, ky ky qen quhet Olli dhe është 10 vjeç. Mm. mm. Qen i mirë, mashallah. Është qen i dashur i familjes etj etj etj derisa një ditë ë uh, ky ë uh, sëmuret. Ah, po, shkuan shkuan në kamping bashkë me familjen mm -hmm. në Oregon, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj kur kthehen në shtëpi, Olli fillimisht shfaq shenja gjumi. Tam. Si rrallë herë, si i lodhur, ka qenë shumë energjik si qen. Do që të flerë, e tjera, e tjera, pastaj nuk mban dot ekuilibrin. Humbet Kontrollin e fshikëzës. Aha. Njeri. Fillon edhe spërkat gjithandej. Gjithandej. Jo, jo, jo, jo. Nuk i mban dot më fare dhe në fund fare bëhet i paralizuar. Nuk lëviz dot më. Oh. Po. Oh, qeni. Po, po, sa keq. Po northe. Si oh, thonë ata? Po, po. Po, qeni uh, nuk ngrihet. Po. Kur të thashë qeni u smur, qeni u smur. Mm. E shuan tek veterineri sigurisht familja dhe mm -hmm. uh, zotria që e kishte vizituar vazhdimisht këtë, nuk po arrinte dot që ta gjente se çfarë nuk shkonte me këtë qen, pse mm. qeni u paralizua brenda pak ditësh dhe arriti në atë situatë kur kishte qenë shëndoshë e mirë përpara. Megjithatë vendosin që t'i bëjnë atë që bëhet, shiringën. Mm. E ta çojnë në paqe, në parajsën e qenve. Po. Aty ku Ollin e pret. E presin presin shokë dhe shoqe. Qenushet e tjera tjera, siç janë ato. Por um, shtat qenushe e presin. Shtat po. qenushe po. Ëm ehm, um, Çështja është që një vajzë studente, ëh, mm e veterinarisë, mm. që punonte bashkë me veterinerin, në momentet e fundit para shiringës, ishte duke e përkëdhelur Ollin, mm -hmm. kur vë re Pas veshit të Ollit. Një një si si mizë të vogël kështu. Oh. Mm. Një tik, siç i thonë ata. Një kandër shumë të vogël. Po. Mm. Që kishte zënë vend atje. Dhe ia heqin. Dhe brenda pak orëve Qeni fillon wow. të kthehet në terezi. Wow. Sipas wow. veterinerit quhet e quajnë është një paralizë që vjen për shkak të këtyre insekteve, uh, insekteve mm -hmm. shumë të vogla që gjenden në pyll. Wow. wow. E cila ia kishte shkaktuar që të gjithën atë. Vetëm ai insekt i vogël që ishte fshehur pas veshit, që nuk e kishte vënë re njeri, prej ditësh e ditësh që kur kishin qenë në kamping në pyll mm -hmm. me mhm. familjen. Mm Heqja e insektit e solli qenin, qeni thanë ata do të bëjë një kthim të plot, por vetëm brenda pak orësh mund të shihje që lëvizte. Dhe u Dhe i kthyen go- në i go- i normalitet. kaloi Mbi paraliza të gjitha mblodhi dhe mbi të gjitha tha ai mund të mbaj çiçin sa tani. Shif. Se e lash. mbaj në tha. kontroll. Se s'jam i vogël, jam 10 vjeç. Jam goxha qen. Por Mirë. gjithsesi, Lajm i mirë nuk. lajm i mirë po. Mm. Pjencë. Kështu duhen parë këto. Me kujdes. Mhm. Mm këto insektet e vogla kështu. Dëgjojmë uh, ca mesazhe të shkurtra dhe kthehemi me muzikë këtu në klubin e mëngjesit. Ana na klub është duke ardhur miq të dashur bashkë me Farben. You can tell by the way she walks how she smiles mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 9:50 minuta. Faleminderit Jeri. Olta ka një seri me fitues në këto momente në klubin e mëngjesit. Një seri me fitues. Mos më bëj shantazh, të lutem, se nuk kam shumë. Mos më bëj shantazh. 196 i mbaron numri Adelës dhe fiton 5 pizza falas nga Pomodoro Pizza. Adela ka fituar sot. 5 mhm. pizza nga Pomodoro. Adela do duhet që të shkarkojë aplikacionin e Pomodoros. Po. Në App Store apo Play Store. Dhe pastaj mund të porosisë pesë picat e saj të para dhe janë falas. E do të ketë mundësinë që t'i porosisë si t'i dojë. Kjo është edhe e mira. Domethënë sa kreativ mund të bëhesh me mm. aplikacionin. Më pëlqen ajo. Është aplikacioni, aplikacioni është është i mirë. Ë, e di për çfarë më pëlqen që s'vjen erë. Sepse aplikacioni është është i mbushur me hudhra, me qepë, me lloj lloj asortimentesh, po. domate, me kastraveca, me ton e peshk, tamam. E vizatoni të gjitha atje. Lloj lloj gjërash. Po. Po. Më pëlqen ajo. Shikoj se me çfarë do ta ndërtonte picën Olta për shembull. Po, normal, me qepë e hudhra. Olta, ti çfarë, cilën e ke picën e preferuar? E kam patalli. Po tjetër. Pizza me ton herë-herë. Ka ca pizza speciale që bëhen vetëm për mua. Varet. Atë atë pizza speciale atë ah. vetëm ti mund ta hash. Kështu që. Po atë sa thotë Olta. Ja, sa është pizza që ha vetëm Olta. Pizza speciale vetëm për mua. Do do vi do vi momenti t'ju çoj në një vend shumë të mirë për pizza. Gjithandej, vetëm kur e nxjerr borzilok, që mos digjet mren. Mhm. Je, je. Mren, mren, mren, mren. Dhe pak prosciutto atje. Oh. Bëjmë pizza. Edhe do të, një tip, se mas pizza e kisha. E kisha kështu mbi 18 vjeç, po nejse. Jeri, tamam. Un kaq kisha, kisha vetëm atë. Kështu. Mhm. Mirë. Vetëm linjën e parë. Bëjmë pizza. Ose do t'ia gjesh rimën e saj. Bojm pizza. Ehm. Nejse. Ham pizza. Si ishin këto? Burri që i thot grus. Ëh. Moj grua, i tha. Ka prezervativ të çarë te divani. Ë? Burri tha, kalamajt thirri me emër. Ka më të herë. Oh. Edhe futet nëna e i thot, zhgënjim njëshi. Shpejt në dhomë, zhgënjim dyshi. Në dhomë ndatrën. Faleminderit për kontaktin. Një tjetër kishte për të Do kaloj. Përveç picës me ton që ha. Po, kam picë me ton me katër djathëra. Doni të dini dhe vendin ku i ha, si ata. Ja. Ato do na dërgosh pa do na çosh kur të bëhemi gati. Është Nuk e di pse e ha në balkon, por Aha. A është vendi ku e ha picën në balkonin? Për çfarë? Dhe ne vajza kemi mbritur uh, për gazin që na jep. jo, jo. Nuk para kam shumë këto kohët e fundit. për gazin me cilin e mbush emisionin. Uh. Do you love me? Mhm. Mm yes, me t'u përgjigj. Kjo është kënga e fundit për sot. Do you love me? Nga Jennifer Kay. Do you, pse si? Mos u keqkuptuam, mos më duket. Mos i propozuam dashuri pa dashje. Jo, jo, është titulli i këngës. Është Jennifer Kay me Do You Love Me. Është gënjim i mëri. Yes, I. Është gënjim i mëri. Orgesa Zaimi po. Orgesa Zaimi është duke ardhur me Music Box në Club FM në 104. Ne e mbyllim këtu.